الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سمى الشيخ وفقه الله وفي معنى هذه الآية الكريمة ما رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع كما هي حديثي في حديثي متاجة آداب وكيف آداب مزقوانبا فأكاية أمتنا أهل زاكي نمبان خصوصا الأولاد لا يونيش بلبيلة قسم الشريعة ina mipango mizuri ya kudhibiti familia kutoka wakiwa wadogo kutoka wakiwa wadogo sheria inataka uwe na kufuatilia kwa hali ya juu ya wale dhuria zako maana ni amana ni amana na kila mmoja ataulizwa kama ameitekeleza amana yake nasema sasa sheikh wa hiya mutaba'atun muakkidatun min sinnin mubakkir na huku kufuatilia au hii riwaya yaonesha kwamba mzazi ataka awe na mutabaa wa hali ya juu awe na kufuatilia kulikotizwa nguvu sana fi sinnin mubakkir katika miaka ya mapema na ni kuanzia miaka saba sheria imeanza kukwambia wewe kwanza kufuatilia mambo ya ibada za watoto kuanzia miaka saba uwe na mutaba tena muakkida mutaba wa nguvu sawa sawa imara kabisa umfuatilia mtoto wako nyao baada ya nyao na imeanza mubakir mapema kutoka miaka saba riayatun lilaulad kufanya hivyo sheria ni kuchunga watoto fi waqtin mubakir kuanzia wakati mchanga fi hayatihim kwenye maisha yao toka akiwa mdogo wewe umeanza kumfuatilia wa mundu sanati sabia na kuanzia miaka saba yu'maru bis-salah aanze kuamrishwa sala kwa sababu hili jambo la sala ikhwa ni zito lina uzito kwenye kwenye moyo wa mwanadamu au nafsi ya mwanadamu ndio sharia kitambo kwambia kutoka mdogo aanze miaka saba kwa nini ikipita miaka kadhaa hata ikifika 10 11 ule uzito huo umehafifishika ushazoea ule mtoto washazoea lakini ukija ukimwanzia akiwa mkubwa na sala ni mzito mara nyingi ushindwa shindikana kwa nini hakujizoesha kutoka mdogo utakuta hakuna ibada ambayo kwamba imetajwa bidhabt mtoto anzishwa akiwa mdogo isipokuwa sala kwa nini kwa sababu Allah sema innaha lakabira kwa ni mzito sana na ni ibada kubwa sana sasa yahitaji mapema ianze hii ibada ndio mtoto hata kifika 10 sanawati 11 ameanza kuzoea ule uzito ushakuwa uzoefu sasa na hiyo ndio tabia mwanadamu ibada mwanzo utaiona mzito kisha kufika hali ukaizoea ukishakuizoea huwa nyepesi kwako ile nafsi ishazoea na naye akiwa shabaligh sasa mimi bwana huyu hajakuwa mukallaf ngoja ya abaligh alafu uangalie kama utafaulu jisumbua tashindwa atakushinda barabara hadha hu sasa kutoka miaka saba amrisha kuswali ويحث عليها ويرغب في أدائها أو يحث عليها نأهميزه أهميزه سايوت ويرغب في أدائها ناتيهام أينجيزه رغبة كصالي وإذا بلغ العاشرة ومياك سابة نانة تيسة يعني مياك كهميزه kutiwa hamu na sala kufundishwa taban pia kufundishwa kufundishwa pia maana atasali vipi kama hujamfundishi fundishe nyumbani fundishe udhu fundishe tahara mfundishe namna ya kusali ndio ukija naye hapa msikitini yule mtoto ana kitu hajakufanya lakini ukija tu ukamtupa kwa safa hapa wewe ukasali bado hujafanya sherehe ndio kutaka muru auladakum hujafanya wewe umembeba ukaja nayo ukamweka kwa safu kaswali wewe ukaenda zako bado hujamfundisha sala ili jambo lina uzito tulisema jana na huu uzito maksuda na kusudiwa kusudi kwa sababu yataka ndo aya ikasema nini wastabira alaiha eh wastabira alaiha kwa sababu jambo unaamrishwa kwenye istibar hapana mchezo jambo zito wazi leo utakao mfundisha mtoto wako saba sala utasikia uzito utamtukua mfunganye funganye mwambie vaa kando ukija kumweka hapa ndio swali yeye eh, ah, hajui ndio mtoto akija ana, ana vitu vingi msikitini atakufanya maana hajui hajafanya nini lakini ukimpa mafunzo nyumbani mara nyingi hana hana akili ya kuja kucheza sasa hajui kuna kitu anajafanya lakini ukimchukua yeye mfaragh kumwambia lolote twende baba endao na mimi naenda akija yeye kwa hapa atatafuta shughuli yeye atatafuta na mwanzake na mwanzake ukasikia tashwish kwa msikiti kwa nini kwa sababu hawajapewa ukija msikitini kazi ni hii shughuli ni hii wazi na mtoto yataawad kulingana wewe utakavyopeleka hiyo ndio muhimu wake sasa kufundishwa mapema na umri kama huo mdogo lakini akifika miaka 10 sasa la balagha la 10 akifika 10 sanawati infarata fi hadhihi salah akawa sasa anafanya taksir mara yosali mara kukimbia mara ikianza tabia hiyo au ahmala au akapuza sala au dhia ama kaidhiisha yani si hifadhi kwa siku swali mbili tatu hasali au swali sala moja kwa siku fa innahu yudhrab sasa hapo ndio uchapo hapo ndio uchapo yudhrabu alaiha uchapo kwa hiyo sala dharba ta'dib dharba ta'dib kipigo cha kutiwa adabu tu ule mtoto walaysa dharba itlaf walaysa dharba itlaf wala usimpige kumtilifisha ukatilifisha kiongo chake ma yaslah wazi siku zote sheria ikija kwa hizi taadibu za watoto ni kipigo cha taadibu yani ukimchapa wamchapa kumfundisha adabu kwamba adab katika adabu sala ni uhifadhi na uswali hivi na uswali kila siku lakini kuna kipigo chingine sisi mara nyingi uteleza wazazi utamchapa mtoto utakuta hafundishiki hafundishiki na wewe mchapa mpaka utashangaa huu ninavomtandika huu kijana eh na kwa nini hasikii ni kwa sababu humchapi kumtia adabu ah wachapa kwa kukamia intiqam dharb intiqam na dalili nini kwamba mchapa kukamia utamchapa ukiwa na hasira akifanya mkasirikia umtandika pale umtia adabu pale watoa hasira zako toa hamumu ile uko nayo ni hamumu naye <laughs> sasa hapo hujamfunza mtoto kitu utakuta hasikia naendelea na ile shughuli yake lakini ukimchapa kipigo cha taadib yuwafahamu kwamba mimi sitakii kufanya واضح maana huna hasira naye hujamkamia lakini ukimchapa kwa intiqam au taadhib kwa mimi maksudi yangu nitakumtesa kumtia adhabu bila shaka hii utamchapa leo utamweka mitai hapa kama samaki atajua mandano na mamake atakauka kesho tena kesho kutwa tena kwa nini kwa sababu hajaelewa kwamba anatiwa adhabu upatiwa taadhibu wazi sisi wazee hukosea hapa wazi kwa hivyo ukimchapa mtoto kwanza usikasiriki kuwa na hali ya kawaida maana ni taadib tu lakini ukiwa na intiqam wewe mwenyewe waweza kukosea kwenye kumchapa ukamtukana kweli wrong mkuta mzazi atoa tusi na mchapa mtoto sasa huo mtia adabu huo <laughs> mtia adabu wako na hasira atakumaliza zile lidhalika kipigo hicho si kizuri sharia haitaki hivyo wazi na utakuta <clears throat> sharia imeweka kipimo na imeweka adab kwenye kuchapa dharb yenyewe iwe ni dharb si mubarrih dharb ya ta'dib aelewe kwamba natoa adabu isimvunje kiungo kampili fish imakosa ya kwanza pili haitakiwi pia umchape sana idadi nyingi ma yaslah ma yaslah ndio sharia ikapima 10 aswat 10 aswat viboko kumi tu inatosha kama lengo ni adabu yatosha viboko kumi na chini yake vitano sita mwisho sivuke kumi mwisho sivuke kumi kwa sababu mtume صلى الله عليه وسلم لا يضرب احد فوق 10 اصوات الا في حد من حدود الله الا في ukivuka kiboko kumi hiyo ni hadd sasa mtu atandikwa hadd hatii adabu ameparaga muharram sasa upigwa hadd wazi hizi zote ni adab katika adabu dharb vile vile ulama wasema katika kumchapa mtoto jambo la tatu katika kule kumchapa asimchape dharba ihana tuhinuhu amama ikhwani ma yaslah ما يصلح تهين أن تهين الشاب أن تهين الولد أمام زملائي أمام إخواني ما ينبغي وكمتبا فيها هذي mara nyingi haisaidii mara ataona umemdharau umemfanyia ihana umemtweza mbele ya wenzake chukue kando mfungie mahali kando au enda kando ya wenzake asimuone alafu mtandikana na yeye alafu mwachie sio mbele ya wenzake naye ni mtu yani eh, yai ni walad liyai yafahamu au mbele ya marafiki zake wewe uchague umempata nje hapo hapo kamaliziana mbele za watu kwa barabara au kadha au kadha kulli hadha ihana eh hii ni kumfanyia ihana ni mara nyingi haisaidii واضح فهذه من آداب كتك آداب الضرب آه، الشريعة المتوكية واضح نا حتى علماء هنا سيحي وكحسي هنا محسيرة كيف مفانا حتى سمتشاف يسايير اهدى كوانس وانا كمتشاف يسايير هاي سيدي حتى يلوى من مشا... يأتى يلوى بابا لوى من الكسيريكية وخلاص من مليزة شغلية لكيني ونمويزة بعد أمتولية حسيرة wewe umefanya kadhaa leo na mimi nitakutia adhabu ukamtia adhabu la haraja fi hadha kulingana na kipimo na kulingana hizi nidhamu sharia imeweka la shaka hilo ndilo linalotakikana lakini ukimpiga kipigo cha kumfanyia ihana mbele ya wenzake au cha kumtilifisha umvunde kiungo umtie mitai mwili kama samaki ah la la wallahi atachukia sala atachukia ninakwambia atasali wewe uko pale ukipata safari ukiondoka ukienda wallahi hatasali kwa sababu umemfanyia kipigo mpaka ameichukia yani hii swala ndio inanitandika mimi hivi atakuja kuchukia mwisho kwa nini kwa sababu hajaelewa kwamba hii ni adab katika adabu shara mfahamishe kwamba sharia yataka nikutie viboko sawa sawa na viboko wenyewe hasikizi ah ataelewa kwamba hii ni adibu wazi shara lakini leo ukimtandika kama khasimu wako hiyo shida iko hapo wampiga kama ni hasimu wako na ni mwano subhanallah eh? ajib ma hapa hata kama sisi tufanya lakini makosa najua tukishikwa na hasira tujisahau lakini ma yambaghi hadha lidhalika ndio ukiwa na hasira usitandike usichape tulia nenda tulia mpe muda ukishakutulia hasira hapo unaweza kumchapa vizuri mtoto wazi إن مقام الصلاة مقام عظيم هي مقام يصالة سيما مقام كبوة وإذا نظر الناظر أكتزام من يكتزام وتأمل المتأمل لا كتامال من يكتامال في واقع بيوتات كثير من الناس كتامال واقع ya majumba يا watu wengi ukija ukapeleleza ukachunguza yadi utakuta anna tafrita fil ghalib kwamba taksir mara nyingi jaa min qibali al-aba mara nyingi utakuta ukichunguza nyumba nyingi zetu taksir huja upande wetu sisi mababa mara nyingi fil ghalib eh huja kutokana na wazazi wa kiume fakana al-abu fi nafsihi akawa baba yeye mwenyewe katika nafsi yake yeye mwenyewe mudhayi'an mufarrita yeye mwenyewe ni mudhayi' hana adab ni mufarrit ni mtu ataksir ni mwenye kuzidhiisha sala mara yaenda msikitini mara haendi na mtoto kuona sasa wewe mwenyewe si kudwa uweze kuwa kudwa wazi hapo hiyo ndio shida watu wengi falam yakun qudwatan liabna'i haja kuwa yeye ndio kiujizo cha watoto wake fil muhafadha ala hadhihi salat kwenye kuhifadhi sala mtoto mwana mzazi wake mara haenda mara haendi au haendi kabisa kwa nyumbani sasa ni, ni kudwa hata elewa yeye hii haina umuhimu sana bora tu wewe umekaa nyumbani adhana umesikia umetawaba umesali fayanshau man tahtahu wakainukia wale watoto chini yake min aulad katika watoto wakainukia mufarriti na wao watainukia pia ni watu wa taksir wa mudayyin yani lisala kama wewe ulivyokuwa na wao watakwenda hivyo watakufuata wewe kwenye kupoteza sala na kwenye kufanya taksir kwenye mambo ya adaa salah fa innal abna hakika watoto yanshauna ala ma nashahum alayhi alaba wanainukia vile baba atakavyoinusha vile utakavyowapeleka utakavyowalea hivyo ndivyo watoto watakavyokuja ukiwalea kwenye kuchunga sala na kuihifadhi watainukia hivyo hivyo ukiwalea kwenye tadhii sala waambia nendeni msikitini wao uko nyumbani nendeni msikitini wao uko nyumbani mpatikane mwisho watainukia hivyo hivyo watafanya pale kukuogopa lakini wakisha kukomaa watasema pia haina haja wawe kwa hivyo lazima mtu achunge kwanza nafsi yake achunge ajue huyu mtoto mimi chini yangu huyu huyu anifuata mimi mimi ndo mfano kwa hivyo mimi kama mzazi eh nichunge kwa sababu barabara akiinukia hivyo mtoto kiume au kike atakufuata wewe unavyokuona wawe eh vile utakavyokuwa bitabia Allah hawa watoto wamewaumba kwa fitra ya kujiza wazee wao nakuta sana baba akifanya na yeye anataka kwa ni fitra wameumbwa nayo watoto ndio maana ikasisitizwa sana kisheria kwanza wewe mwenyewe jirakibishi. kuwa na adabu na sala kuwa na muhafadha na sala kuwa na adabu za kisheria na mtoto anakujiza kwenye kula kwenye mavazi kwenye pande zote za sheria si lazima sala hii ni hizi ni amri za dini yote ukila ule vizuri na aone zile adabu al akil adabu an-nawm ukichukua tahara mwambie angalia ninavyojitahirisha mimi na wewe ufanye udhu ukizungumza eh kuna uslubu ambao kama mtoto ataelewa huu uslubu ndio wa babangu na mimi nautumia wazi ikiwa hivyo insha Allah itakuwa ni jambo la kufanikiwa sasa asema wama jana abun ala auladihi wala hajafanya jinaya hajafanya jinaya baba kuwafanyia jinaya wane bimithli ihmalihim lisalah hakuna jinaya kubwa utamfanyia mwana au hakuna makosa makubwa utamkosea mwana kama kumkosea yeye katika kumlea kwenye kupuza sala haya ndiyo makosa makubwa kuhukumiwa mbele Allah we na mwana kumkosea katika makosa makubwa uliomkosea mwana umlee kwenye kupuza sala hii ni jinaya kubwa utakao umewafanyia watoto wako na yeye hawezi hatakuja baba mwingine kumfunza ha wala usitarajie mwalimu madarasa atamfundisha kila kitu ah kuna sehemu ya mwalimu kuna na sehemu yako kwa sababu mtoto hako mula kugiza mwalimu hajaumbwa hivyo ameumbwa kugiza yeye na utakuta yeye sana anachukua kwako achukui kwa mwalimu mambo mengi antabihu barakallahu الله hii nukta muhimu e, mtu ataka aifahamu asitunde mtoto akamtupia mwalimu akasema ah ni mwalimu amemvisha ah wewe من يأفوت هي أخلاق ذاك طيب فالجناية عليهم في هذا الباب جناية عظيمة كوكوسيا وتوتو يهم لانغو يتكون مكوسا مكوبا لوفنيا وتتواكو وتأمل سسكم بها تأمالي كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله يا منينو يا الحافظ ابن القيم رحمه الله يخص الآباء يا منينو القوام وهوسو وزاز وكيومي في مثل هذا المقام العظيم كوني مسألة هاي مكوبا Ibn Qayyim amezungumza haya maneno mazuri sana nasiha kwa wazazi wote wa kiume Ibn Qayyim asema asema hivi faman ahmala ta'lima waladi atakayekupuza akaona si muhimu wala hakuna haja wala si si dharura akapuza ta'lima waladi kumfundisha mwana hilo jambo yakalipuza akaona ah, yeye hana time hakutani na watoto mpaka usiku na hiyo usiku wenyewe pengine akija wamelala hao ni muhimu jambo la kuwafunza watoto kuwafunza jambo gani ma yamfa'uhu mambo yenye kuwanufaisha watarakahu suda akamwata mwane rebwe afanya ah mwate bwana huyu mtoto bwana mwateni takutia dhiki watoto bwana wacheni wachukue nafasi yao ya ya raha eh? subhana Allahu musta'an eh? kwa sababu mtu mwenye kufanya mambo kama haya akampuza kumfundisha mtoto mambo yenye kumnufaisha mambo gani ya akhirah wazi huko zama za bin al-qayyim hakalina hayo mengine ilmu anakusudia ni hiyo ma yanfa'uhu fi ukhra kwa sababu manfaa kidunia kila mmoja ayapata na ni haki yako duniani utanufaika kulingana na riziki yako hii haitaki kuhimizwa kuna mtu atakuhimiza utukwe riziki hadha maksum shagawanywa zamani kwa himizo hapa mambo yenye kunufaisha si mambo ya kutafuta toge maana hayo kitambo ya Allah shakuwekea yanaohimizwa hapa ni manfaa ya akhirah kwa sababu manfaa ya dunia kila mmoja ashaandikiwa starehe yake duniani atakuipicha la haraja fi hada wazi inaokusudiwa ni manfaa ya akhira fatarakahu suda au watarakahu suda akamwachilia mtoto rebwe amshughulikii faqad asaa ilay huyo mzee huwa amemfanyia ubaya sana huyo mtoto ghayat isaa tena ukomo wa ubaya yani amemfanyia ubaya wa hali ya juu hakuna zaidi yake kwa sababu ukikosea kwenye tarbia yake wewe huna time ya kumfundisha mwana kukaa naye kumfunza taalifu hakuna ubaya kama huu atainukia ashwai atainukia kila anayemwona atamuigiza maana amekosa mfano wa babaki wa aktharul aulad na wengi watoto wengi ma jaa fasaduhum imekuja kuharibika kwao min qibali aba watoto wengi wameharibika kupitia upande wa baba si mama si mama wala usitarajie mchango wa mama utakuwa mkubwa ha mwanamke ha, hapo simtegemesha mwanamke mtarajie upande mwingine wa kumuozesha hapo tarajia ah muati ah huyu mtoto huyu mtoto mdogo atakumchapa chapa kumpeleka msikitini usiku na alfajiri utamwamsha alfajiri yote hii oe amechelewa kufanya homework amelala kuchelewa upuzi mwingi mtabe shauri yako maana swala litakuja kwako wewe ndo wali amr si mama mama si wali amr na mama kama si wali amr yeye hana masali wewe ndio uliatia wazi kwa hivyo wilaya yako wewe na masuala yako wewe ukae tayari mama mchango wake ni mdogo na masuala yake kidogo si kama baba baba kidogo ni mwingi kwa sababu baba ni mwanamume ni hazm ana hazm ana aql ana hikma zaidi kumliko mwanamke anatafakuru kumliko mwanamke lidhalika mambo mengi yakabandikwa mwanamke kwa masuala ya mume si kama masuala atakayokuulizwa mama ni tofauti kidogo yake yeye yana umuhimu zaidi na makubwa zaidi wa ihmalahum lahum na wao wazee wengi wamefanya watoto wao wapuzi wamewapuza mpaka wakawa wapuzi wa tarki taalimihim na wakaacha kuwafundisha watoto wao faraidha din wa sunanah akatupa masala mtoto wake kumfundisha faradhi za dini faradhi za dini na hakuna fardhi kubwa zaidi ya tauhid akapuza kumfundisha mtoto wake tauhid wa sunanihi na sunna za dini akaona ah hakuna muhimu eh nasallallahu alaihi wasallam la shaka hii ni idhaa kubwa ambayo kwamba watoto watakwenda kuwa hakim baba zao kesho akhir wajua kule kila mmoja atatamani ana madhlama amedhulumiwa hadha minha ukipuza kumfundisha mtoto wako taalima faraidhi din mambo ya faradhi kwenye dini mtoto hajui hata faradhi moja wewe hujamfundisha umemchukua umemtupa huko kule atafundishwa yake utakuta ana kazi ataitekeleza huko wale wana akili wana akili na akitoka kija nyumbani kuna kazi ataambiwa afanye nyumbani kesho ilete au sio kwa sababu wana malengo yao wanayajua wenyewe kwa nini na wewe huko hivyo mbona na wewe huna malengo ah mpeleke huko mwambie huu mtoto nimewapatia haya masaa kama haikuwatosha hii masaa basi ya nyumbani ni yangu kuna kazi yangu nyumbani afanye sio pia akija nyumbani anafanya kazi yenu ah huu ni upuzi na utapoteza mtoto wako wallahi tena ikiwa akienda huko anafanya kazi ya huko na akitoka na zake afanye nyumbani hiyo hiyo ya huko ajifanye tena nyumbani wao fikiria watu hawana akili wana malengo wana, wana target zao kwamba mtoto wako asikae kwenye ithar dini kwa sababu akikuachia wewe nyumbani umfundishe dini ye hataki ndio maana akitoka kule anambandika na za nyumbani alashani we baba usipate wakati na yeye subhana hawa watu wana subhana kushinda maya, kama mayahudi hii fikra ya kiyahudi unajua mayahudi walikaa wakasema hawa ngoja hawa siku zote wao eh, ulama nafsi au ulumu hizi zingine wanasema ukitaka kuvamia jamii siku zote kwanza badilisha mfumo wa elimu wao ukisha kuudhibiti ule mfumo wa elimu ah خلاص ah na sisi tukikosea tukianguka hapo tushatupa watoto wallahi angalieni sahi kila mtu tujiulize mtoto ana time ya kusoma faraiduddin ah wakakaa wakafikiria wakasema ngojea wacha tujaribu kuchukua hii jina la dini tuitie huko huko sasa ukimpeleka waambiwa atapata madrasa na shule kabisa pale ah ah huu ni mchezo apate madrasa na shule atapata yale yale yao na wewe kama huamini mtukue kijana alomaliza huko mpaka yake huko mtukue ama muulize mpata kufunzwa nini huko diri muulize swala dogo kwa sababu hii si lengo lengo ni hiyo nyingine hiyo nyingine ndo malengo sahihi mingiwa ndani kama ki, kitulizaji roho kwa wazee kwamba hapa kuna zote mbili leo na wapi jamani <laughs> leo wewe utatafarra kwenye ilmu ya sharia utajitoa faragha mzima na pengine upate hichi hayo unapogawanywa ambiwa kule na kule ndio sahihi jamani tupunguze lawama sana kwa watoto tumewapa wakati mziki mtoto amepasuliwa kichwa yake kabisa ana huko hajui aende wapi maskini akaenda kule atandikwa kwa na kazi ya kesho akaenda na baba mimi nitatandikwa kesho wewe ukinifunza yako hana muhimu nayo tena yako maana akumbuka mboko kesho tumeeleana ashachukua mtoto wako fantabihu barakallahu fikum lazima نقدر al نقدر المصالح والمفاسد mimi mwambie mwalimu nimekuletea mtoto wangu asubuhi mpaka jioni ndo ndo ndo time zao sitaki kusikia baada ya hapo mtoto wangu amekuja nyumbani tena anafanya kazi yenu tutakosana eh lazima uwe imara wapatie watoto wengine wote wangu usimpatie maana nyumbani mimi kuna mafunzo yake na mfunzo ya sheria wazi kama wahisi masulia kama umeona pia haya si muhimu la haraj ni mwana peleka vile wewe unataka lakini jua lan tazula qadama abd hatta yusal kesho akhi hutanyanyua nyaya utaulizwa neema aliyokupa Allah umelizitumia vipi na moja katika neema aliyokupa ni watoto ama si neema ni neema wazi thumma la yawma idhin anin anin na'im ومن النعيم الأولاد واضح طيب فأضعوهم صغارا ولوزي وكاذيش وطوت وكي ودوغو فلم ينتفعوا بأنفسهم ولوطوت وسنفعيك ونفسي ظاما نهاك صوب علم الشريع يكون ونفعيك ولم ينفعوا آباءهم كبارا نوكي وكوبا وسنفعيش وززواتي ها كويل رم واضح leo twalia hukuku zimezidi watoto wamezidi kuasi wazee hiyo ndio natija na ndio malengo ya haya ni kumweka mbali mtoto na mzazi leo hii imekuwa mawasiliano kuwekana mtoto na mzazi wallahi ni nadra mtoto wako aletwa usiku jioni giza hujui sasa mfunze hujui ucheze naye hujui ufanye <laughs> nini wakatwa kabisa alaka kwa sababu wajua huu mtoto mwalimu wake mkubwa ni mzee nyumbani na kila mzee akiwa na dini kila ule mtoto afanye bidii kumwachisha masaa mingi wanamchukua wanamwepusha na asikuzoea kwa sababu akikuzoea wewe utamwathiri ule mtoto na akhlaq zako na hii ni hikma kubwa bado hatujazunguka ah lakini ukiko ukimdhisha kumlea vizuri atakuja kukuasi tu wallahi tena atakuja kukuasi kwa sababu hajaelewa muhimu wa birru walidaini hujamfunza wewe yeye ameelewa ni mambo mengine ndio pale <laughs> mtoto za kukwambia baba wachana kunifuatilia bwana eh wachana na mimi bwana wazi akaja akakufanya hukuku na wewe ndio ulisababisha hukumfundisha umuhimu wa, uze, wa kukaa na mzee vizuri hujamfundisha faradhi za dini kwamba ni katika faradhi za dini albir kumtenda wema wazazi wako waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wafikiria tafahamishwa huko hazifahamishwa huko huko kuna muhimu atafahamishwa hii ni afahamishwe na wewe wazi sasa mwalimu akichukua sehemu yake na mzazi achukue yake akija ambaye sasa mafunzo yangu na kupatia mwanangu ya nyumbani wamfunza vizuri kidogo yaweza kusema wajitahidi lakini ukiachia upande huo mwisho utaangalia watoto sasa kila mmoja asema watoto wamezidi kwa asi wazee wachukua wazee wao watupa kwenye nyumba za wazee wanaenda zao watoto siku hizi bwana sio watoto siku hizi na wazazi wa siku hizi yote mawili yaangaliwe wazazi wa siku hizi na watoto wa siku hizi maana watoto hulenga kutoka kwa wazazi ama mtoto kutoka ukutani yotoka kwa mzazi ina maana na mzazi wa siku hizi pia mbadilika ndio na watoto wa siku hizi wakawa hivi wazi kwa hivyo kila kitu kina sababu hawa watoto eh, tuwatafsie udhuru saingine tusiwabandike pia mambo mengi kwa sababu mfumo wa elimu waliopata mpaka mzazi uwe na akili sana kwenda naye wallahi lakini huu mfumo umewekwa kwa kumfanyia uadui kumuua mtoto na mzee ndio mfumo tulionao kumtenga mtoto na mzee wake kum, kumtrain mtoto awe asi na babake akiwa mkubwa ndio mfumo tulionao na kila mmoja ayaona na ni wazi eh watoto tusingilie ingilie atufuatilie fuatilia ati huyo ana uhuru wake ana uhuru wa kufanya nini wazi haya ndio mezaa haya mambo yote طيب نكتفي بهذا تقوم بعدها منين ابن القيم رحمه الله وكوجا kumalizia jalsa inayokuja باذن تعالى نكتفي بهذا القدر الله تعالى اعلم صلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين